Ah! Nossa, que gostosa essa mina. Tá maravilhosa, desse jeito eu vou me apaixonar. Quando ela rebola a bundinha. As amigas gostam, as inimigas que não vai gostar. As inimigas que não vai gostar. As inimigas que não vai gostar. Ah! Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o bum pro lado que eu tô preparado pra roxar. Ah! joga, joga, joga lá pra cima. Joga o pulato, pro lado, que eu tô preparado pra roxar, amiga. Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o pulato, pro lado, que eu tô preparado pra roxar. Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o pulato. pro lado. Fala, LK, pra ela jogar. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK Beat autenticado. Ai. Nossa, que gostosa essa mina. Tá maravilhosa, desse jeito eu vou me apaixonar. Quando ela rebola a bundinha. As amigas gostam, as inimigas que não vai gostar. As inimigas que não vai gostar. As inimigas que não vai gostar. Ah! Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o bum pro lado que eu tô preparado pra oxar. Ah! Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o bum pro lado que eu tô preparado pra oxar, amiga. Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o bum pro lado que eu tô preparado pra roxar joga, joga, joga lá pra cima. Joga pula. Fala LK pra ela jogar. Só pelo beat já dava pra saber, né? DJ LK, beat autenticado. Aí. Joga o bumbum pro lado, que eu tô preparado pra roxar. Ah! Joga, joga, joga lá pra cima. Joga o bumbum pro lado.